припинили подачу електрики. На розі вулиці Мулен-Барсон мене зупинив свисток. Два жандарми перекрили шлях мотоциклами. Я сказав їм, навіщо приїхав, показав редакційне посвідчення. Де ви маєте намір залишити машину? У нижній частині вулиці біля мосту капітула. Добре. Проїжджайте. Біля в'їзду на міст виявився новий заслін. Цього разу жандарми були піші. Втім, у маленьких джунглях Топулевого острова практично неможливо було пересуватися інакше, як пішки. Мені зовсім близько, сказав я жандармам до Птілідо. І ви там будете на самоті? В кожному разі вам буде краще, ніж нам тут. Відчиняючи двері шинку, я почував себе так, ніби заходжу до кінотеатру. У залі панували сутінки. Горіла тільки гасова лампа на прилавку. Приміщення огортав дим. Ніколи ще дядечко Сан'є не мав стільки відвідувачів. Усі розмовляли дуже голосно, немов не дочували через півтемряву. Хтось піднявся з-за столу і підійшов до мене. Це був Мореллі. Ну і робота у нас, ну і робота, промовив він. Що вони там сказали? Мені можна вертатись? Я передав йому розпорядження директора. Так я і знав. Нас зібралося добрих півтора десятка. Я такого зроду не бачив. Як же звідси телефонувати? Тут був і Бушрон. Я впізнав також двох інших поліцаїв. Комісар пішов до начальника американської бази, повідомив Мореллі. А нам передусім. Треба дізнатись, чи зможемо ми тут попоїсти. Ви, мабуть, у добрих стосунках із шинкарем? Ви зможете попоїсти через годину, сказав дядечко Сон'є, який почув нас. Добре, що я не розгубився. Він послав Лідію по харчі в супроводі двох приструнчених гультяїв, а сам збирався взятися до готування їжі. Чекаю, коли увімкнуть світло. Кухня внизу, а в мене оце одна єдина лампа. Вам білого вина? А може, безалкогольного перно? Мореллі розповідав, про що встиг дізнатись. Задушили мою квартирну хазяйку. Це я знаю сам. Ніяких нових даних. Поліцаї знайшли причину злочину. Спустошений горщик із смальцем. Поліція вважала, що вдова в Шарло ховала свої грошенята у такий винахідливий спосіб, клала у горщик, а зверху заливала смальцем. Виявляється, таке можна зробити навіть у добре запаяній консервній бляшанці. Поліція зробила висновок що вбивця був у домі своєю людиною. Я здригнувся на саму думку про те, що у мене могло не бути незаперечного алібі, якби у годину злочину не затримався в редакції. Здається, вона перепродувала крадені американські товари. Вів далі Морелі консерви, ковдри. Ви нічого такого не помічали? я нічого не помічав, крім щоденного шоколаду. Я був уражений тим, що за три години поліції пощастило зібрати стільки відомостей про цю 50-річну жінку, якої я так і не розпізнав за шість тижнів життя під її дахом. Правда, я нічим і не цікавився. Це що, сусіди розбазікали? спитав я. Їх що, допитували? полудня цим тільки і займаються. Прокурор каже,